Prisjeti se čovječe. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na našeg vjerovjesnika Muhammeda i njegovu porodicu i njegove ashabe. svi smo mi skloni grijehu i pogrešci i svi nekada budemo nepokorni Allahu. Rekao je poslanik sallallahu alaihi ve sellem Svaki čovjek je griješan, a najbolji griješnici su oni koji se kaju. Čovjek je prirodno slabije volje i duša ga savladava, te biva slabić pred naletom požuda i strasti koje vode u grijeh. Ako primijetiš na sebi neku od tih slabosti i vidiš da duša kloni grijehu, prisjeti se. Prije nego se strovališ u grije, da te Allah vidi. Zaista je On znani i o svemu dobro obaviješteni. I On sve vidi i sve čuje. Kur'an poručuje, zna i ono što kriju i ono što pokazuju. Čuje tvoj govor, vidite Ma gdje bio, zna tvoje tajne i tvoju javu, jer je on s tobom svojim znanjem i nadzorom. Zato pazi, da ti ne bude najmanje bitno to što te on vidi i da ti ne bude beznačajno to što te on nadzire. Pazi da ne budeš od onih koji se čuvaju robova šta će im reći, a zaboravljaju gospodara robova. Boje se ljudi dok zaboravljaju gospodara ljudi. Oni se kriju od ljudi, ali se ne mogu sakriti od Allaha, a On je s njima. Mišljenje stvorenja smatraju velikim, pored svije njegove malenkosti, a to što ih Allah vidi, pored njegove uzvišenosti, smatraju beznačajnim. O ti koji si Allahu nepokoran, čija te to zemlja nosi i čija nebesa te pokrivaju do Allahova. Na kom si mjestu siguran da te Allah ne vidi i da na tebe ne motri, a On je uzvišen i sve vidi. Zato ispuni svoje srce straho poštovanjem prema njemu i kada te duša na zlo, ma kakvo bilo, nagovarati pođe, ti joj reci, zar on ne zna da Allah sve vidi? في مشيبي وقد أثنى الشباب ولا نعودي وما أدري أينجدني قصيدي وبعض الهم يجلى بالقصيد Dragi čovječe, prisjeti se prije nego grijeh počiniš i zapitaj, koji si to ti bjednik da bi nepokoran bio onome koga obožavaše preci i oni koji poslije njih dođoše, koji si ti slabić, koji samom sebi nikakvu korist pribaviti ne možeš, niti od sebe štetu odagnati, ti koji si bez snage i moći, da bi snažnom i moćnom nepokoran bio. Onome kome se svaka stvar ponizi, čija veličina sve ispuni, čija vlast sve sebi podrijedi i čija moć sve obuhvati. Prisjeti se ko si ti, a ko je veliki, kojem griješan si. I ako samo njega potreban si, koliko bude veliko Allahovo mjesto u tvom srcu, toliko ćeš ti biti vrijedniji kod Allaha. Ako poštuje Allahove svjetinje, uživat će milost gospodara svoga. Dragi brate i cijenjena sestro, prije nego grijeh počiniš, prisjeti se mnogobrojnih Allahovih blagodati kojima te obasuo. O čovječe, zašto te obmanjuje to što je gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan i kakav je htio lik ti dao? Od ničega te Allah stvorio. Kada si bolestan bio, on te izliječio neizmjernim blagodatima te okitio, gladna te nahranio, nagog obukao i žedna te napojio. I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. Pa kako ćeš na njegovu blagodat nevjerovanjem uzvratiti, a na njegovu darežljivost i dobrotu poricanjem? Kako na dobročinstvo nezahvalnošću uzvraćaš, a darove grijesima popraćaš. Kako možeš nepokoran biti dok se u blagostanju koje ti on podari naslađuješ? S kakvim licem misliš Allaha sresti? Zar se ne bojiš za sebe i svoj kraj na ovom i onom svijetu? Andalusam Andalusam Andalusam On je u stanju da ti sve blagodati uskrati, kako to on bude htio i kada bude htio. Koliko je oni koje Allah blagodatima obasuo, a oni na to uzvratiše nevjerovanjem i poricanjem tih blagodati, te im zbog toga kraj bi jadan. Kaznali smo ih tako zato što su bili nezahvalni. A da li mi kažnjavamo ikog drugog do nevjernika, nezahvalnika? Dragi čovječe, ti koji si Allahu nepokoran, prisjeti se da mu grijehe činiš u njegovom vlasništvu, na zemlji koja njemu pripada, na nebesima kojima on upravlja. Da li bi ti bio zadovoljan da ti neko bude nepokoran u tvojoj kući i na tvom vlasništvu? Kada si se umislio velikim, prekoračio njegove granice i dao prednost svome htijenju nada Allahovim, on se na tebe rasrdio i rekao, idi, tako mi moje veličine i uzvišenosti. Nikada ti neću oprostiti. Jedeš i piješ, smiješ se i raduješ i objestan si, dok Allah uzvišeni na tebe je ljud i rasrđen. Spasu se nadaš, a puta mu ne hodiš. Lađom ne možeš po kopnu da ploviš. Najveća samo obmana je grijesima tražiti mjesto bogobojaznih i pokornih te čekati nagradu za neučinjenu. Nije svojstveno Allahu pravednom da izjednači pokornog sa griješnim, niti dobrog sa lošim. Misle li oni koji čine zla djela, da ćemo s njima postupiti jednako kao sa onima koji vjeruju i dobra djela čine, i da će im život i smrt biti isti, kako loše rasuđuju. Sjeti se dana kada će mnogo svjedoka protiv tebe biti, kada će te koža i udovi osramotiti? Kuda misliš pobjeći i gdje ćeš utočište naći? Svjedoci od tebe, a protiv tebe. Njima i zbog njih Allahu nepokornost padaš i štitiš ih, a na sudnjem danu će protiv tebe svjedočiti. Prisjeti se mjesta na kom si grijeh počinio, jer i ono će protiv tebe svjedočiti. Čak i vrijeme u kojem si grijeh počinio protiv tebi će biti. Sjeti se meleka koje ti je Allah kao zasidu postavio. Protiv tebi će biti. Sjeti se meleka koje ti je Allah kao zasidu postavio. Vidjeta otamo odakle ti njih ne vidiš i znaju šta zboriš, koji znaju ono što radite. Na sudnjem danu i oni će biti protiv tebe. Na sudnjem danu i oni će protiv tebe svjedočiti pa kuda pobjeći od svih njih? Prisjeti se sabranog i zapisanog, kada će ti se srce istopiti od tuge i jada, sagorjeti od kajanja i brige, onda kada će se listovi zavijeni tvojim sramotnim dijelima razviti. Ti si ih zaboravio, ali onaj koji će račun svesti nije. Allah je o tome račun sveu, a oni su to zaboravili. Vidjet sva ta dijela kada nastupi čas kajanja kada nestanu slast, a ostanu tuga i jad. Iščeznu strasti, a ostanu njihove loše posljedice. Prisjeti se Allahovih iskušenja kojima možeš biti zaveden i sjeti se da Allah odgađa i ignoriši. Pazi da ne budeš od onih koje je Allah obdario zdravljem i blagodatima, a oni utopljeni grijesima i nepokornosti i još misli da i kod Allaha čeka lijepo mjesto i lijepa nagrada. Kod njega su takvi bezvrijedni i ne zavređuju trunku pažnji. Misli li oni kad ih i mjetkom i sinovima pomažemo, da žurimo da im neko dobro učinimo? Nikako, ali oni ne opažaju. Neka te ne zavede to što je Allah blag prema tebi, niti što ti preko grijeha prelazi. Možda je to odgađanje zamka i zavođenje kako bi još više ogrijezao u grijehu, pa i kazna da ti bude veća. Pazi da ne budeš od onih kojima je Allah blagodat kao spletku dao, ali oni to nisu vidjeli. Ili pak od onih koje je u zabludi ostavio, a oni su u njoj ustrajali, pa su kod njega propali prisjeti se smrti i njenih tegoba, kabura i njegovih tmina, vage i njene preciznosti, sirata i njegove britkosti, skupljanja i njegovih sramota. Sjeti se sudnjeg dana, dana jada i kajanja, kada će molba vjerovjesnika biti, a šta ću sa sobom? Gospodaru, molim te samo za sebi. Allahu moj, spas, spas, kakvo li će tvoje stanje biti? Kakve li će tvoje riječi biti u tim tegobnim trenucima kada ćeš doći nosijeći grijehe kojima si Allahu prkosio danonočno, javno i tajno? Uistinu je to stanje poniženja i sramote. Allah te stvorio radi cilja velikog i obaveze bitne. Uzalud te nije stvorio i samom sebi te nije prepustio. Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nijećete vratiti? Džinove i ljude sam stvorio, samo da bi mi robovali. Allah ti je dao vremena i ostavio te da se dobrim dijelima obskrbiš, pa nemoj uzvratiti grijesima i nepokornošću. Kucnuo je čas da grijehe ostaviš i da se započinjeno pokaješ da se predaš pokornosti kojom će te Allah uzdignuti i u kojoj leži ključ tvog uspjeha na ovom i sreći na onom svijetu. Zar nije došlo vrijeme da se vjernicima srca snekšaju kada se Allah i istina koja se objavljuje spominje?